Cause you loved it. Watch to be this way. Well, I more like crying all night. Cause everything's wrong, nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars know high over you. Oh, my family love, ever, ever more like running away. Why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got to sing the blues. dear, why you do me this way? Mm-hmm. I never felt more like crying all night, cause everything's wrong, nothing ain't right without you. You got me singing the blues. <laughs> over you. running away. Why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got to sing the blues. I januari når Tommy Steele förstaplatsen på Englandslistan med sin version av Singing the Blues. I oktober är det folkomröstning i ATP-frågan. Socialdemokraternas linje 1 segrar. En obligatorisk statligt administrerad tilläggspension från 67 års ålder. Riksdagen fattar i maj beslut om att förkorta arbetstiden från 48 till 45 timmar i veckan. Reformen ska vara genomförd den 1 januari 1960. Sex regeringschefer från Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland undertecknar i mars i Rom det fördrag som lägger grunden till den europeiska gemenskapen, European Economic Community, EEC, och den europeiska atommyndigheten, Euratom.